La mtume, watajie watu mfano wa maisha duniani, vipi uzuri wake na kupendeza kwake na mara hupotelea mbali. Ni kama mfano wa maji yanateremka kutoka mbinguni, yakamwagiwa mimea ikanawiri, ikastawi. Kisha punde sipunde kakauka. Ikawa vibua vikavu vilivyo katika katika vikipeperushwa na upepo. Na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kuleta na kuondoa kitakacho. Mali na wana ni pambo na starehe kwenu katika uhai wa duniani na pia ndiyo nguvu zenu. Lakini vyote hivyo havina dawamu, hivyo vina mwisho wake havibaki. Na vitendo vyema vyenye kubaki ni bora kwenu mbele ya Mwenyezi Mungu. Yeye hukumiminieni kwa ukarimu thawabu zake na hivyo ndiyo bora ya matumaini ya binadamu. Na ewe mtume, waonye watu kwa siku ambayo vyote viliopo vitaondoka. Milima itaondoka na mtaiona ardhi tupu wazi imetanda. Hapana chochote kilichokuwapo cha kuistiri. Na tutawafufua watu kwa ajili ya hisabu na hatutamwacha hata mmoja kati yao. Na siku hii watu watahudhurishwa kwa makundi wakipangwa kwa masafu kwa ajili ya hisabu. Na mwenyezi mungu mtukufu atasema, Tumekufufuweni kutokana na mauti, kama tulivyokuumbeni pale mara ya mwanzo. Na mmetujia peke yenu, mmoja mmoja, bila ya mali na bila ya wana. Na duniani mlikuwa mkikanusha kufufuliwa na kuisabiwa na katika mkono wa kila mmoja hapo kitawekwa kitabu cha vitendo vyake. Waumini watakiona na watafurahi kwa aliyomo humo. Na wakanushaji wataona nao wamejia hofu kwa vitendo viovu vilio humo. Watasema wakishaona hayo, hila kigani hii, tunastajabia kitabu hiki, hakikuacha hata dogo katika vitendo vyetu, wala kubwa. Ila kimetuandikia. Na wataona malipo yaliyoyatenda ni ya haki, wala mola wako mlezi hamdhulumu yoyote katika waja wake.